πανοσιολογιότατη, εδεσιμολογιότατη, οσιότατη, εξοχότατη και εντιμότατη αδελφή. Prefericirea voastră, prefericite Părinte Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitor al tronului Cezarei Capadociei și Patriarh al României, Înalt preasfințiile și preasfințiile voastre, frați arhierei, preacuvioși și preacucernici părinți, excelențele voastre, distinși domni. Δοξολογίαν και ένων εκ μέσης καρδίας αναπέμπομεν το Τρισαγίο Θεό, ότι ευδόκησεν η μετέρα ελαχιστότης, διαπολώς την φοράν να ευρίσκεται μετά τη τιμία συνοδείας ημών εις την φίλην χώραν της Ρουμανίας αναμέσων ημών ως εκπροσώπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ή να μεθέξομαι εορταστικός εις τα συμφημών διοργανωθήσας εκκλησιαστικάς εκδηλώσεις προς απόδοση φόρου τιμής και ευλαβίας εις τον πρώτον χριστιανών βασιλέα των Ρωμαίων τον Άγιον εις Απόστολων Κωνσταντίνων και εις την μητέρα αυτού Αγία Ελένη εις τους οποίους είναι αφιερωμένος ο Πατριαρχικός ημών ναός και δια τους οποίους ορίσατε ως έτος μνήμης το τρέχον έτος 2013 με αφορμή τη συμπλήρωση 1700 ετών από την έκδοση του διατάγματος των Μεδιολάνων τον Φεβρουάριο του έτους 313 μετά Χριστόν. Din adâncul inimii înălțăm slavă și laudă preasfintei trăim Dumnezeul nostru pentru că a binevoit ca smerenia noastră să se afle împreună cu însoțitorii noștri pentru a multa oară, nu pentru prima dată, în România, țară prietenă, în mijlocul dumneavoastră. Venim aici ca reprezentanți ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei pentru a participa în duh de prăznuire la manifestările sărbătorești pe care le-ați organizat pentru a aduce tributul de cinstire și evlavie primului împărat creștin al romanilor, Sfântul Constantin cel întocmai cu apostolii și maicii sale, Sfânta Elena. Lor le este închinată Catedrala Patriarhală din București și pomenirilor ați hotărât să fie închinat anul în curs ca an omagial, deoarece în 2013 s-a împlinit un mileniu și șapte veacuri de la emiterea edictului de la Milan în luna februarie a anului 313 după Hristos. Επί το σκοπό τούτο ευχαρίστως ανταπεκρίθημεν εις την εντολή και ευλογία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κυρίου Ιερονίμου Προέδρου αυτής ως και εις την απευθυνθήσαν μετέραν πρόσκληση μακαριότατε Πατριάρχα Ρουμανίας όπως επισκεφθόμεν και αύθις την ευλογημένη χώρα νημών επευκαιρία των οσάνο εκδηλώσεων κομίζοντες μάλιστα σεπτάς ευλογίας εκ της ακούστου των Κορινθίων Αποστολικής Ιεράς Μητροπόλεως ημών ήτι την θαυματουργόν εικόνα του Αγίου Θεοστέπτου Μεγάλου Βασιλέως Κωνσταντίνου εικονιζομένου όλος πρωτοτύπος εφήπου και κατά την ώραν του οράματος παρά την μιλβίαν γέφυραν ως και αποτμήματα τιμίου ξύλου εκ του σταυρού του Κυρίου και εκ των ιερών λιψάνων της Αγίας Βασιλομήτωρος Ελένης. De aceea, cu plăcere am răspuns poruncii și binecuvântării Sfântului Sinod al Bisericii Greciei și a președintelui său, prefericitul Părinte Ieronim, Arhiepiscopul Atenei și al toată Grecia, și invitației adresate de prefericirea voastră, prefericite Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de a face o vizită în țara dumneavoastră binecuvântată, cu prilejul amintitelor manifestări. Vă aducem cinstite binecuvântări de la vestita Sfântă Mitropolia Apostolică a Corintului. Vă aducem icoana de minuni făcătoare a Sfântului Constantin cel Mare, împăratul de Dumnezeu încununat, în care Sfântul este reprezentat într-o manieră cu totul originală, călare, la ceasul viziunii de la Pont Milvius, o parte din cinstitul lemn al crucii sfinte pe care Hristos a răstignit și o părticică din sfintele moaște ale Sfintei Elena, Maica Împăratului. Χαίρομαι και ευχαριστούμε την ημετέρα μακαριότητα ως και πάντα στους παρισταμένους κληρικούς και λαϊκούς αδελφούς δια την υποδοχή των τιμίων ευλογιών τα οποία εν χαρά μεταφέρομαι και ιδιαιτέρως εφρενόμεθα τόσον επί τη εν πνεύματι μαθητείας επανασυναντήσει ως και δια την πενθήμερον με θυμών συναναστροφήν μετέχοντες εις την ημετέραν και του λαού ημών εόρτιον χαράν. Ne bucurăm și mulțumim prea fericirii voastre, precum și tuturor celor prezenți la primirea acestor cinstite odoare, pe care cu duhovnicească veselie vi le aducem. Ne bucurăm mai ales atât pentru întâlnirea noastră în Duhul învățăturii și uceniciei, cât și pentru împreună petrecerea cu prefericirea voastră, vreme de cinci zile, când vom lua parte la bucuria praznicală a prefericirii voastre și a poporului român drept credincios pe care îl arhipăstoriți. Exetumenii τας σπατριαρχικά σημών ευχάς καταφυλούντες τα σεπτά σημών χείρας ταπεινώς υποκλεινόμενοι και το διακονικό παραγγέλματι εκφραζόμενοι καιρός του ποιήσε το Κυρίο παρακαλούμενοι μας δέσποτα Άγιε όπως επιδεικνύμενοι τα ιερά ταύτα σεμνώματα και εν τούτον οίκα αναφωνούντες ευλογήσετε την έναρξη των εορτασμών τη δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και τις πρεσβείες των Αγίων Θεοστέπτων Μεγάλων Βασιλέων και εις Κωνσταντίνου και Ελένης. Γέννητο. Cerându-vă Πατριαρχάλε patriarhale binecuvântări, vă sărutăm cu căldură cinstitele mâini și cu smerenie ne plecăm și vă adresăm cuvintele pe care le spune diaconul la începutul Sfintei Liturghii. Vremea este a sluji Domnului. Vă rugăm așadar, fericite stăpâne, să arătați poporului odoarele aduse ca binecuvântare și strigând cu mare glas, prin acestea vei învinge, să binecuvântați deschiderea manifestărilor sărbătorești cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile marilor împărați de Dumnezeu încununați și în tocmai cu apostolii, Sfinții Constantin și Elena. Așa să fie. Sunt împărtași, stimați ascultători, la momentul transmisiunii în direct de pe podiumul special amenajat în incinta Catedralei Patriarhale, am ascultat uh, momentul liturgic al întâmpinării cinstitelor odoare, cele două sfinte icoane făcătoare de minune aduse din Grecia de către delegația Bisericii Greciei condusă de înalt preasfințitul părinte Dionisie, mitropolit de Corint. După momentul liturgic, am ascultat două cuvântări, prima dintre ele rostită de preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, un cuvânt devenit deja tradițional ca adresare credincioșilor pelerini la sărbătoarea Sfântului cuvios Dimitrie cel Nou, dar și cuvântul de răspuns, dar cuvântul uh, invitatului la sărbătorile Sfântului Cuvios Dimitrie, în alt preasfințitul părinte mitropolit Dionisie de Corint, care a adus cele două icoane făcătoare de minuni cu ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale uh, Sfintului Împărat Constantin cel Mare. Cu aceste icoane, prefericitul Părinte Patriarh Daniel și înalt presințitul Părinte Mitropolit Dionisie de Corint au binecuvântat în urmă cu câteva momente credincioșii pelerini, credincioșii prezenți aici pe esplanada Catedralei Patriarhale la acest moment deopotrivă liturgic și sărbătoresc. În continuare, Sfintele moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou se află deja în baldachinul special amenajat. Cele alte sfinte icoane, icoanele, cele două aduse din Grecia astăzi de către înalt presențitul Părinte Mitropolit Dionisie, vor fi așezate de asemenea lângă racla cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Revenim în continuare în transmisiune de pe Esplanada Catedralei. Pentru cuvântul cald și frățesc pe care mi l-ați adresat și în mod deosebit dorim să vă mulțumim în al preasfinției voastre pentru că arătați foarte adesea legătura spirituală între Biserica Ortodoxă a Greciei și Biserica Ortodoxă Română și vă rugăm uh, să transmiteți fericitului Părinte Arhiepiscop Ieronim al Atenei și al întregii Elade și Sfântului Sinod al Bisericii Grecei, profunda noastră recunoștință, dragoste frățească și bucurie duhovnicească, pentru că această lucrare pe care o săvârșiți în an preasfinția voastră, cu binecuvântarea Sinodului Greciei și în special cu binecuvântarea preafericitului Părinte Arhiepiscop Peronim, este o lucrare de speranță și de unitate, de comuniune frățească și de mărturisire a Evangheliei iubirii milostive a lui Hristos într-o lume din ce în ce mai secularizată și mai tulburată. Rolul bisericii este de a arăta că Sfinții lui Dumnezeu aduc pace în suflet, bucurie și comuniune între oameni. Duhurile demonice dezbină pe oameni, dar Sfinții adună pe oameni în iubirea Preasfintei Trăim. Vă dorim ani mulți cu sănătate și bucurie și v-am simțit totdeauna Așa cum scrie Sfântul Apostol Pavel în epistole sale către Corinteni, ca un mărturisitor al bucuriei învierii lui Hristos. Cronia polache, calache, calitera, che calista. A fost an mulți buni și mai buni și foarte buni în viitor. Acum, cu lemnul cu părticele din cinstitul lemn al Sfintei Cruci și cu părticele din moaștele Sfintei Elena, va merge prin mulțime și va fi depusă sub baldachinul unde se află moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel nou, aducătorul de sfinți. De, sfinți. de asemenea, o icoană veche, făcătoare de minune a Sfântului Împărat Constantin cel Mare și moaștele Sfântului Mare Mucenic Artemie, păcătorul de minuni. Mântuiesc! Până în punct aici, stimați ascultători, transmisiuni în direct de pe podiumul special amenajat în incinta Catedralei Patriarhale, un moment uh, liturgic și sărbătoresc uh, la care am fost părtași împreună pe calea undelor. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a întâmpinat oficial pe înalt presimțitul Părinte Mitropolit Dionisie de Corint, împreună cu delegația însoțitoare din Grecia care ne-au adus și vor rămâne în aceste zile la București cele două icoane făcătoare de minuni ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, cu porticele din cinstitul lemn al Sfintei Cruci și din moaștele Sfintei Elena și icoana Sfântului Împărat Constantin cel Mare. Aceste icoane vor fi depuse, sunt depuse de fapt în aceste momente lângă moaștele Sfântului Cuvios eh, Dimitrie cel Nou, crotitorul Bucureștilor, sub baldachinul special amenajat, lângă altarul Catedralei Patriarhale, locul bine cunoscut de pelerinaj pentru credincioși în următoarele zile. Sărbătorile Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor joi 24 octombrie 2013. Procesiunea Calea Sfinților, în direct la Radio Trinitas. Pentru tine, Părinte, cu o sârdie s-a mântuit vivo 12 și 30 de minute suntem în Viața Bisericii, o ediție specială astăzi, pe 24 octombrie, când încep sărbătorile dedicate Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, ocrotitorul pelerinilor de pretutindeni. Dimineața a avut loc procesiunea Calea Sfinților, o procesiune tradițională în prima zi a manifestărilor prilejuite de hramul Catedralei Patriarhale, o procesiune care a avut câteva momente distincte, anume Prima dată, procesiunea care a plecat de la Catedrala Patriarhală cu maștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, crotitorul Bucureștilor, a coborât dealul Patriarhiei pe strada 11 iunie, pe bulevardul Regina Maria și apoi ă, a mers către baza dealului Patriarhiei. Cea de-a doua procesiune cu maștele Sfântului Mare Mucenic Artemie, păstrate peste în acest dimineață la Biserica Sfântul Spiridon Nou, Paraclis Patriarhal, care a pornit de acolo, de la Biserica Sfântul Spiridon, tot către baza dearului Patriarhiei, acolo unde, după momentul primirii oficiale la aeroportul internațional Henri Coandă, uh, a delegației Bisericii Greciei, delegația Bisericii Greciei a adus tot la baza dearului Patriarhiei cele două icoane făcătoare de minuni, iar apoi în procesiune s-a urcat pe colina Patriarhiei către uh, locul special unde în aceste zile credincioșii pelerini vor putea veni la baldachinul uh, amenajat acolo să se închine la aceste odoare sfinte. Pe alături de pelerini, pe calea aceasta a sfinților, în această dimineață a fost și colega noastră Irina Chiriac, care a stat de vorbă cu câțiva dintre credincioșii veniți special în această zi uh, de procesiune. fiecare an la această procesiune Calea Sfinților? Fiecare, nu chiar în fiecare an, când Dumnezeu mă dă putere să pot ajunge. Timpul, după sănătate, care uneori e mai precară, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, uite că ne-a ajutat și am ajuns acum, am ținut neapărat. Sunt pensionară, de nu am nicio, nicio scuză, nicio iertare, de să ajung. Este prima dată și o experiență nouă, chiar vreau să văd, e interesant. Cu ce gânduri? Gânduri de susținere, speranță, încredere, putere, nădejde, Doamne ajută. Am alergat să ajung la Sfântul Artemie și Dumnezeu mi-a ajutat, că de-aia e Sfântă Procesiune și aceasta e sărbătoarea creștinească care simțim că atât de mare sărbătoarea aceasta ca o zi de Paști și cum ținem Sfintele Candele în mână, așa să învieze și sufletele noastre și inimile noastre. Apușe! cu gânduri bune către Domne, Doamne, și să ne lumineze Dumnezeu, să venim la El și să ne bucurăm foarte mult de Sfântul Dimitrie, care e ocrotitorul Bucureștiului. Pelerinii mai tineri, de ce vin la Calea Sfinților? Să-L mărturisim pe Hristos prin Sfinții Lui pentru viața cea veșnică și ne bucurăm că se face acest pelerinaj și o mare, un mare lucru ca o mărturisire de credință nu toți vin și se gândesc de ce să piardă timpul sau să se ducă ei pe stradă așa să se plimbe, dar e o mărturisire de credință care se ține de acum 2000 de ani. Mă bucur că pot să iau parte, că m-a ajutat Dumnezeu. Credincioșile credincioșilor pelerini putem numi deja astfel pentru că odată cu aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și așezarea lor în baldachinul special amenajat uh, pe esplanada Catedralei Patriarhale a început pelerinajul prilejuit de sărbătoarea Catedralei Patriarhale. Vocile pelerinilor pe cu care a stat de vorbă ceva mai devreme în această dimineață colega noastră Irina Chiriac. Thank 24-29 octombrie 2013 La sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou sunt aduse din Grecia icoana făcătoare de minuni a Sfintei Împărătese Elena, în care se păstrează părticele din cinstitul lemn al Sfintei Cruci și din moaștele Sfintei, precum și icoana istorică a Sfântului Împărat Constantin cel Mare. monarhia română la această sărbătoare. E ajutorul familiei mele și m-a ajutat și am venit an la rând. Cine vine cu credință aici, merge mai departe fără griji și fără... Dumnezeu ne ajută. Cei ce devin